для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. пташук. Апейка слухаў даклад галадзея з нязгодай. Але дакладчык упэўнена пайшоў далей. Мы заўсёды павінны быць на чале гэтага руху, казаў галадзед. Не чакаць, што толькі тады будзем калектывізавацца, калі нам дадуць трактар і дзяржаўны крэдыт. Гэта зусім не адзначае таго, як бы прачуваючы, што яму могуць запярэчыць, разважліва загаварыў галадзет, што мы не павінны клапаціцца аб трактарах і дзяржаўных крэдытах для калектывізацыі. Бо трактар, як гэта ўжо ўсім вядома, з'яўляецца асноўным рычагом калектывізацыі. Але справа абстаіць так, што ў першыя гады пяцігодкі у нас трактараў не хопіць для поўнага задавальнення нашых патрэб, а калектывізацыю мы не павінны ні ў якім разе паслабляць. Наадварот, трэба усямерна яе разгортваць. Думка спадабалася апейку сваёй разважлівасцю, і ён як бы паспакайнеў, слухаў зноў з даверлівай увагай галадзет працягваў. Я павінен сказаць наступнае. Паўночны каўказ і ўкраіна ставіць перад сабой такую задачу. Украіна, напрыклад, мяркую калектывізаваць стэпавую паласу ў два гады на сто процентаў. Паўночны каўказ таксама думае калектывізавацца поўнасцю на працягу двух гадоў. Ці можам мы прыблізна паставіць такую задачу перад сабою не ў два дык у тры гады па-мойму не толькі можам але і павінны апейка ў думках падтрымаў гэта у тры гады відаць гэта было рэальна а Галадзед працягваў. Вопыт мінулага года нам паказаў, ішоў голас галадзеда да апекі, што мы перавыканалі ўсе нашы планы па калектывізацыі і перавыканалі іх на 300%. І мне думаецца, што калі мы зможам арганізацыйна ахапіць гэты рух і калі мы зможам далей яго развіваць, мы можам дзірзнуць на такі крок, каб у у найходчэйшы тэрмін калектывізаваць сельскую гаспадарку БСР усю на сто процентаў. Падставы для гэтага ёсць. Маса беднаты сёння ўжо жыве імкненнем ісці ў калектыў, у калгас. Вось, напрыклад, такі выпадак. Галадзет адарваўся ад напісанага і апейка, адчуў ён, Усе ў зале яшчэ прыціхлі і зацікавіліся. Калі мы пачалі гаварыць, стаў апавядаць дакладчык аб арганізацыі буйнага агракамбіната гіганта ў сотні тысяч гектараў, які павінен будзе ўключыць у сябе не толькі справу паляводства, але і арганізацыю індустрыяльных мерапрыемстваў, дык мне старшыня рыгачоўскага РВК прыслаў тэлеграму, што ў іх раёне запісалася ўжо ў калгас 60% сялянства. Пачуўшы, што ў нас на Беларусі будзе арганізоўвацца такі гігант агракамбінат з прамысловымі прадпрыемствамі электрастанцыі гэтак далей, Сялянства ўжо само часам і праз галаву многіх нашых арганізацый пачало нечуваны хвалю ўлівацца ў калектывізацыю навокал такіх буйных сацыялістычных адзінак. Апейка адвёў вочы ад трыбуны, пабег позіркам няёмка абы куды самі нечуванай хваляю цераз галовы ледзь пачулі пра аграгігант і адчуў раў там быццам стала муляць шыю як бы трапіла за каўнер сянінка паварухнуў шыю але яе ўсё муляла Асноўнае, што з палітычнага боку павінна кіраваць намі ва ўсёй рабоце па ажыццяўленню гаспадарчых планаў, казаў старшыня сынка з націскам як бы падагульняючы. Гэта далейшае рашучае няспыннае наступленне на капельталістычныя элементы. Другім кіруючым лозунгам павінна быць самая бязлітасная барацьба справа бухарынскай апартуністычнай апазіцыі, біць па панікёрах, па дробнабуржуазных ідэолагах гэта адна з найважнейшых задач абумоўліваючых рух наперад. Апейка ўсё гэта адзначаў сабе спільнай увагай. Усё тут было вельмі важна яму. Зацікаўлена і клопатна слухаў апейка, калі галадзе тлумачыў дэлегатам задачы на бліжэйшы час работнікаў сельскай гаспадаркі, навукова-даследчых устаноў, задачы тых, хто працуе ў розных галінах прамысловасці. Яму падабалася, гаворка тут была вельмі канкрэтная, дзелавая, было тут што не толькі паслухаць, але і добра запомніць адчувалася з павагай і нейкай нават зайздрасцю, як галадзед багата ведае, як шырока бачыць. Галадзед нібы аддаліўся да пейкі і здавалася разам выраз у гэты час. Ён працягваў свой даклад. Тое, што мы перарастаем нашы планы ставіць ва ўвесь свой рост перад намі задачу падрыхтоўкі кадраў, пашырэння гэтых кадраў загаварыў галадзед пасля паўзы. Асабліва гэта будзе зразумела тады, калі мы напомнім і аб тым, што ў нас за мінулы час сярод часткі старых спецыялістаў мела месца яўнае шкодніцтва ў іх працы, як ва ўсім саюзе, так і ў БСР. Цікаўнасць апейкі ўзяла іншы лад павастрэла. Зараз будзе асаблівае пагрознае, што трывожыць усіх. Акрамя таго, што ў нас маецца тонкая праслойка кадраў спецыялістаў, нецярпліва слухаў апейку ў нацятай цішыні. Мы маем яшчэ такія выпадкі, калі некаторыя з іх працуюць не на карысць савецкай улады, а на карысць капіталізму. Калі па саюзе ССР выкрыты цэлы шэраг яўнашкодніцкіх арганізацый арганізацый, то ў Беларусі мы без гэтага, на жаль, таксама не абышліся. У нас ёсць падставы думаць аб тым, што на некаторых галінах нашай працы, асабліва па прамысловасці, і ў нас кольчым некаторыя спецы займаліся, гэта значыць, займаліся шкодніцтвам, падрывам сацыялістычнай рэканструкцыі, а не яе жыццяўленнем. З усяго гэтага даклада галадзета, апейкавая ўвага выхапіла асабліва ёсць падставы думаць аб тым. А што значыць гэта туманнае падставы думаць. А факты ёсць, прайшло ў ім без адказу. Але няпэўнае кой чым, некаторыя спецы засела ў памяці трывожна, як кожны намёк, за якім самы шырокі прастор для здагадак. Гэтае шкодніцтва на культурным фронте прабівалася да апейкі пра развагі яго праводзілася ў выглядзе выхавання дзяцей моладзі у нацыянальна-дэмакратычным напрамку. Шэраг культурных, так звацца людзей, давалі такую прадукцыю і зусім свядома яе давалі, на якой не можа выхавацца савецкі грамадзянін. Я адаю на ўвазе некаторыя падручнікі навуковай працы па асобных ярых праціўнікаў савецкай улады, якія прыкрываюцца вуалей лояльнасці. Апошнія словы адгукнуліся ў апейку трывогай. Тут было ўсё дакладнае і было вельмі блізкай да яго школа. І яшчэ асабліва да ўсяго гэтага нібы мела дачыненне алесева бяда. Недарэчна між няцямнай трывожнасці засела незразумелая лаяльнасць. Што яна за такая, ды да яшчэ не з якой вуалей. Дакладчык прыкметна запаволіў гаворку, узняў голас, стаў рабіць агульныя вывады, як бы даваў наказ перад развітаннем. Падобна было, плывец набліжаўся да берага. Кіруючыся імкненнямі аб хутчэйшых тэмпах нашага будаўніцтва з аднаго боку і фактычным становішчам выканання нашага плана ў першым годзе пяцігодкі з другога боку, галадзец загаварыў раптам урачыста і значна, нібы вылучаючы гэта як самае важнае ў дакладзе. Савет народных камісараў БССР у жніўні месяцы, зацвярджаючы кантрольныя лічбы, вынес пастанову перагледзець пяцігодку ў бок яе павелічэння па важнейшых галінах народнай гаспадаркі і культуры. Я буду прасіць, каб сесія ЦВК пацвердзіла гэтую пастанову і дала дырэктыву, каб нашы гаспадарчыя органы сапраўды гэта зрабілі. Матэрыялы гавораць аб ажыццяўленні такога лозунга, выканаць пяцігодку ў БСР у тры-чатыры гады. Гэты лозунг з'яўляецца баявым лозунгам сённяшняга дня. На гэтым дазвольце скончыць мой даклад. Галадзед згарнуў папку з паперамі і той жа цвёрдай упэўнены хадою пайшоў ад трыбуны к сталуку. Зала гучна дружна запляскала. Моцна горача пляскаў башлыкоў, гледзячы на галадзеда. Пляскаў і апейка цвёрда, нехапатліва. Глядзеў то на галадзеда, то на іншых у прэзідууме і таксама біў у далоні. Апладзіраваў баявой задачы, таму што яна, калі здзейсніцца, павінна была прынесці зямлі і людзям. Апладзіраваў дакладчыку, які нямала адкрыў яго вачам поўны тым, што пачуў, быў задуменны. Час ад часу мімаволі прытрымліваў далоні ў далонях. Распора збіраў клопатны зморшчак між броў, як бы хацеў штосьці яшчэ зразумець. Калі воплескі сціхлі чарвякоў падняўся і аб'явіў, што на гэтым вячэрняе пасяджэнне сесіі заканчваецца і што спрэчкі пачнуцца заўтра з 10 гадзін раніцы. У той вечар апейка вячэра з башлыковым. За вячэры башлыкоў доўга і шчыра хваліў даклад галадзеда. Апейка толькі сказаў згодна, даклад багаты, не было ахвоты гаварыць асабліва. Але пасля вячэры ў пакоі на адзіноце сноў стаў згадваць пачутае ў зале як і раней апейку многае захапляла, асабліва тое, які шырокі малюнак паўставаў з даклада галадзеда. Уся краіна была нібы перад вачыма, захаплялі маштабы планаў, смеласць праектаў, сцінала ажно дыханне, калі думаў пра агракамбінаты гіганты на месцы саламяных вёсак. Нельга было думаць спакойна пра тое, якія могуць быць знаёмыя мокуці, курані праз нейкі дзясятак гадоў малявалася проста штосьці казачнае, але разам з тым у думкі лезла і іншае. Калгасны рух перарастае нашы адпаведныя органы. Сяляне часта цераз галаву нашых арганізацый нечуванай хвалі ўліваюцца ў калгасы варта было даведацца пра агракамбінат, як сяляне самі пачалі валіць у калгасы. І чым больш разбіраў чутая апейка, тым больш яго брала нездавальненні трывога. Небагата было дзелавітасці ў дакладзе галадзеда. І глыбіні, сур'ёзнасці пры разборы становішча не шкодзіла большай і складанасць становішча. Складанасць задачы можна было б грунтоўней паказаць, асабліва там, дзе гаворка была пра калектывізацыю. І можна не варта было такім лёгкім падаваць павышаны хлебанарыхтоўчы план, калгасам, якія яшчэ толькі становяцца на ногі і сілу якіх так лёгка падарваць. Навошта маляваць было ўсё ў такім бадзёра-павярхоўным, фактычна непраўдзівым святле. Нічога, таксама не трацячыся лішне, усё яшчэ наперадзе супакойваў апейка сябе, стараючыся заснуць. Не думаў, што яно гэтае ўсё, ці жыццё наогул, ці сесія толькі пачыналіся. стаў рана. Хутка сябраўся пазваў Анісю. Разам паснедалі ў людным, але па ранішняму ціхім рэстаране. Вышлі ў марозны ранак, пахадзілі крыху на ранішнім мінску потым у вестыбюлі. Седзячы ў залі, якая поўнілася людзьмі і гоманам, апіка разгарнуў газету, на кожным месцы бялелі газеты. Пабег вачыма па ёй, чым жыве зараз краіна, чым жыве свет ліквідуем непісьменнасць. Заняткі не распачаліся своечасова, чытаў апейка. Няма падручнікаў. План самаабкладання выканан толькі напалавіну. Знішчаюць жывёлу у магілёўскай вобласці. Выканаем дадатковыя планы па хлебазагатоўках да першага снежня, націснем на кулака заможніка увагу ўчапілася ў паведамленне выкрыта органамі дпу і ліквідавана контррэвалюцыйная арганізацыя нацдэмаў саюз вызвалення украіны падтрымлівала сувязь з пятлюраўскім цэнтрам у польшчы на чале нібы мірны вучоны прафесар савецкая ўлада даверыла яму пачэсную пасаду а ён вось так вот аддзячыў Гэта быў не грозны і голы артыкул, а стрыманае дакладнае паведамленне, якое біла здавалася кожным словам: вораг не спіць, віжуе, подбіраецца. І набегла трывожнае, што калі і алеся уцягнулі ў такое кодла, ён не ведае, і ён сам аблытаны. Не, каб было што ведаў бы, пачуў бы. Ён такі, Пасяджэнне ў гэты дзень пачалося ціха без учарашняй святочнасці. Гасцей было мала. У зале цяпер сядзелі амаль адны ўдзельнікі сесіі. Чарвякоў аб'явіў: слова мае таварыш Нікіціна. Па праходаў прайшла ніякавеючы пад агульнай увагай залы, не варушачы рукамі дробная жанчына ў ботах жакеці доўгай спадніцы. На трыбуне яна момант разгублена маўчала, адно беглі спалоханыя вочы, як бы першы раз прабачыўшы такое мноства твараў. Цішыня станавілася крытычную, калі яна адолела ўсё шкволасць, адважна голасна загаварыла пра тое, як багата ўжо зроблена ў справе залучэння нашых жанчын у савецкае будаўніцтва. По докладу товарыша Голодеда, передыхнула жанчына момент и кинулася наперед, я скажу некалькі слов. Товарыш Голодед, кажучи об нарыхтовках, казал, что нарыхтовку по льно семя мы выканали добра. Але мы не ўсё наше льно семя узялі. И зноў была хвилина разгубленного молчания. Теперь об коллективизации. Таварыш дакладчык казаў, што мы ўжо меркаванне па пяцігадоваму плану, намечанай на першы год, перашагнулі, але не адзначыў, што гэта не ва ўсіках кругах, не ва ўсіх. Калі закрану віцебскую акругу, то там па калектывізацыі не пачаты край работы, там мала актыву, мала кінута культурных сіл, як аграномаў і гэтак далей. Тры раённыя аграномы ёсць, але і тыя слабыя. Вось у гэтым самае галоўнае, што ў нас мала работнікаў, трэба кінуць усе сілы ў адсталыя раёны. Заружавелая, яна з палёгкую радасцю, як чалавек, што выканаў свой няпросты абавязак, хутка сышла у залу. З гэтага часу апейка толькі назіраў, слухаў, зрэдку для памяці тое сёе записываючы у блокнот. Таварыш галадзет указаў у сваім дакладзе, што ён як быццам сумняваўся, што план па калектывізацыі, які намечан будзе можа не выканан, Барытон дужага з абветраным тварам з кароткай шыі чалавека старшыні калгаса з бабруйшчыны гучаў цвёрдаю парта. А я, таварышы, запэўнюю, што пры такім тэмпе, пры такіх настроях сялянства, якія мы маем у цяперашні момант, мы не толькі можам выканаць, але і перавыканаць усе планы. І сумнявацца тут няма чаго. Але ў гэтай працы мы часта сутыкаемся з нашавымі класавымі ворагамі. Тут нам трэба абмеркаваць, якія мерапрыемствы трэба ўжыць да гэтых кулацкіх элементаў, бо тыя законы тыя кодексы, якія існавалі да гэтай пары з'яўляюцца недастатковыя. Нам трэба на іх так нажаць, чтоб у іх кроў з вачэй палілася. Трэба даваць кулакам зямлі не максімальную норму, а мінімальную, даваць ім вучасткі з сыпучымі пяскамі, няхай там працуюць. Сціпла, быццам пра асабістае, нецікавае для іншых сказаў крыху пугачоў. Такое было ў старшыні прозвішча пра справы калгаса, паведаміў, што ёсць вялікі клуб, папрасіў, каб прыслалі дакладчыка, які б там зрабіў даклад аб культурным выхаванні. Асцярожна зачапіў жывёлагадоўлю, намёкам адзначыў, што ёсць вялікі крызіс, падтрымаў галадзеда, што трэба, каб заводы рабілі машыны для калгасаў. Сёлета мне прыйшлося гаварыць з дзядзькамі з урала. Пявуча лагодна апавядала прыгожая з твару паўнаватая жанчына ў чырвоным касынцы. Яе прозвішча было Анішчынка. Апавядала, абапёршыся аб трыбуну локцямі, падаўшыся ўперад, пасміхваючыся так спакойна і вольна нібы гаварыла з сяброўкамі. Было відаць, што за трыбунай не першы раз і рада гаварыць. Гаманілі мы, я пыталася ў іх. Ну, як пыталася, на Урале будуюць камуны і калгасы. А яны гаварылі мне цётка, калі б вы пабачылі нашы камуны, якія былі арганізаваны 10 гадоў назад, дык вы не казалі б, што гэта была калісьці сялянская вёска. Зараз там жанчыны амаль што не работаюць на полі. Мы ўсе абрабатываем машынамі, а жанчыны даглядаюць толькі быдла. У нас хваліліся добрае стада свіней, каровы дробнай скаціны. Дык чаму же нам, таварышы на Беларусі, не арганізаваць такую сельскую гаспадарку? Некаторыя дзядзькі нам і сёння яшчэ кажуць, што ў нас няможна буду будаваць калгасы, бо там балоты, бо там горы, там тое, там другое, там сёе. А я думаю, што можна ў нас на Беларусі ўсю зямлю выкарыстаць на сто процентаў. Таварыш галадзет расказваў тут пра Сінбуд. Дзе ж вы бачылі, чтобы у старыя часы ўздумалі на балоце будавацца. Мы самі нядаўна туды ездзілі на экскурсію, дык так бачылі, што на гэтым балоце, якое займае 5000 гектараў, можна ўжо не толькі торф здабываць, але ўжо і трактор пусціць. Там так добра зямлю асушылі, што мы хадзілі амаль не цэлы дзень і не маглі налюбавацца. Разумна, зболела, не пакоілася жанчына пра сялянскую бяду, бясконцыя пажары, няшчасныя пагарэльцы, беднота. Адзін за адным да трыбуны ішлі людзі з розных раёнаў і акруг. Яны нібы далучалі апейку да тых палёў, краёў, якіх ён не бачыў, але якія бачыць яму вельмі хацелася. Апейка пільна сустракаў кожнага новага прамоўцу. Яго ўвага была асабліва вострая ад таго, што ён не проста назіраў, што робіцца ў нязнаных краях. Ён шукаў, Ён хацеў уведаць, што робіцца ў другіх, каб лепш разумець сваё, тое, над чым столькі думалася пра сваю вёску і што яшчэ не ва ўсім было добра высветленае. Амаль з кожным прамоўцам шырылася шматгалосся вялікага жыцця і ў гэтым шматгалосе былі разам і святочныя паведамленні пра зробленае, пра тое, што бядняк і серадняк ужо сазналі карысць калектывізацыі і голая з гракатою з болем трывога, што ў новых арцелях у мястэчку сядзяць зусім без хлеба і бульбы, галодныя, што батракі не атрымліваюць норму хлеба за клопатам, што слаба ідзе змаганне з цемрую, асабліва сярод жанчын увайшоў у залу клопат пра тое, што цяжка распаўсюджваць трэцюю пазыку індустрыялізацыі. Селянін гаворыць: мы ўсё даём, даём, а ў нас нічога няма і не бачыць бяда таго, што робіцца за вёскай. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук